บุ๊กทูสิบเจ็ด семнадцать, 17. รอบบ้าน в доме, В доме. บ้านของเราอยู่ที่นี่ это наш дом, Это наш дом. หลังคาอยู่ข้างบน крыша наверху, Крыша наверху. ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง внизу подвал, Внизу подвал. มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน за домом сад, За домом сад. ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน перед домом нет улицы, Перед домом нет улицы. มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน рядом с домом деревья, Рядом с домом деревья. อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ это моя квартира, Это моя квартира. ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ здесь кухня и ванная комната, Здесь кухня и ванная комната. ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ там гостиная и спальня, Там гостиная и спальня. ประตูบ้านปิด входная дверь заперта. Входная дверь заперта. แต่หน้าต่างเปิด Но окна открыты. Но окна открыты. วันนี้อากาศร้อน Сегодня жарко. Сегодня жарко. เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น Мы идем в гостиную. Мы идем в гостиную. มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น Там стоят диван и кресло. Там стоят диван и кресло. เชิญนั่งค่ะ Садитесь. Садитесь. คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Там стоит мой компьютер. Там стоит мой компьютер. สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Там стоит моя стереоустановка. Там стоит моя стереоустановка. ชุดทีวีเป็นของใหม่ Телевизор совершенно новый. Телевизор совершенно новый.